novi ciklus predavanja. Svima, dragi i iskreni Allahov rob, brat Ibrahim Delić, medresa Magla i Liješnica, 2012. Predavač Ibrahim Delić. Ehlen wa sahlen. Sva potjebika. Sva onom hadicu od Enesa radijalama koji je vidio Buhara Muzi kaže ošetio je slavost imana prva kategorija onaj koji više voli Allaha Đelešanu od svega i njegova poslanika od svega ničem ne daje prednost nad Allahom i poslanikom oni su mu najpreći u životu www.paltalk.com Soba put, soba komunisti. Priroda je sve stvorila. Nema vladara mimo Allaha, isto neispravno reći. Vidimo kako ljudi uzimaju vladara nekog drugog mimo Allaha, Allaha ga su, ali istinski vladar je, kao što smo rekli u Davidu Rubije, onaj koji istinu vlada sa svime, a nema samo sa onim što je Allah Jelšanu dopustio da ljudi im upravljaju.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 malo samo ukratko ponovimo šta smo juče radili. Ko će mi reći, ko će mi reći šta je teuhid, nema gledanja u knjige, to je varanje, mendašana, pelice, minna, koja nas varani od nas, to je, to je vrijednost teuhida. Prvo što smo razli jeste šta je teuhid, iz dva, iz Allaha Đelešanu, u ovom slučaju izvajanje Allaha Đelešanu za obožavanje između lažnih božan, zastava jedinog Allaha Đelešanu obožajno. Dobro, kroz, kroz što se manifestuje tevhid, kroz tri, kroz tri stvari, koje su? Rububije, tevhid, uluhije, tevhid, i vasitar. Hoćemo od vas reći šta je to tevhid? Rububije, to Allahova djela, on je rano svaku rano. Upravo, odlično. Dobro, šta je tevhid uluhije? To je djela ljudi prema Allahu. Obožavanje jedinog Allaha subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Fa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. Kaže, nijednog poslanika nismo prije tebe Muhammede poslali, a da mu nismo objavili, nema drugog Boga osim mene, su božanstva osim mene, pa se meni samo klanjaju. Žine i ljude sa stvorije same da obožavaju. Pa budullah i ola tušku bi se obožavajte Allah, ne pripisujte mu nikoga kao druga. Treći teuhid, teuhid, esma i lestifa. To jeste vjerovanje u Allahova, imena i svojstva onako kako su došla u Kur'anu i Sunnetu bez tekifa kakvoće, bez temsila uspoređivanja bez, bez, bez, bez, tahrima, tahrifa iskrivljavanja, bez tahila, negira, negiranja. Sad smo rekli na kraju, da ne spominjemo ono, ono pet onaj, znači, da sad smo rekli na kraju, Ove tri vrste, vrste tevhida se povezuju i, jedna ne vrijedi bez druge, znači ne mogu se razdvojiti. Ako bi ne, a ne dođe druge, dvije, ne dođe druge dvije ili sa dvije, ne dođe sa trećom, biva nevije, nevjernikom, kafirom, otpadnikom, kako hoćete. Ajmo sad pište la ilaha illallah. Allah Đelešanu kaže suri Al Imran 18. majetu Šehidellahu ennehu la ilaha illa huve والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله svjedoči da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Đelešanuhu da nema drugog istinskog božanstva osim Allaha Đelešanuhu, meleki i učeni, meleki i učeni, da on postupa pravedno, da on postupa pravedno. Nema istinskog božanstva osim njega, bilnog i mudrog, da on postupa pravedno. Nema istinskog božanstva osim njega, azzaveđella, bilnog i mudrog, 18. sura Al-Imran da li Allah subhane kale, fa'ale mennehu la ilaha illa Allah. Naj da nema istinskog božanstva osim Allaha. Ahmed 19. ajde. Fa'ale mennehu la ilaha illa Allah. Naj, pa znaj da nema istinskog božanstva osim Allaha sura Muhammed 19. ajet osim Allaha Đelešan sura Muhammed 19. ajet nepravilno je reći nema Boga osim Allaha Muhammed 19. ajet Nepravilno je reći ne ima Boga osim Allah. Zašto je nepravilno reći nepravilno? Kako kad ovi ubržavaju nekog gumila, kažu ima Boga. Ali kad kažemo, bo, nema istinskog božanstva. Šta znači istinsko božanstvo? Znači, onaj ko se obožaje mora imati svojstva koja nisu svojstva stvorenja i mora znači, imati tu veličinu. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala je jedini dosjedan znači potpunosti da se obožaje. Zato se ovdje kaže nema istinskog božanstva. Znači da je stvarno da, da se može obožavati. Znači da se prima taj barem, da on nije širk ili grije. I da će Allah Đelešanu zbog tog ibadeta onaj, za nagraditi čovjeka zadovoljstvo svojim milosti na dunjalu, ljubav prema Islamu i ljubav u srcu prema vjeri i da će kazniti ili nagraditi ljude na, ahir, na ahiretu. To je istinsko božanstvo između ostalog. Isto tako neispravno reći nema stvoritelja mimo Allaha, zato što oni nekome drugom, šta kažu komunisti? Pa iroda je sve po stvorila. Nema vladara mimo Allaha, isto neispravno reći, vidimo kako ljudi uzimaju vladara nekog drugog mimo Allaha, Allaha ga ali istinski vladar je, kao što smo rekli u Tevhidu Rubije, onaj koji istinu vlada sa svime, A nema samo sa onim što je Allah Đelešanu dopustio da ljudi im upravljaju. Dalje, nema istinskog Boga, isto stvar. Znači, sve su to slične, slične znači izgovori koji nisu ispravni. Jedino je, kako ga napreveli Kelime Šehade prvi, Šedulja i Gahilala, ja svjedočim da nema istinskog božanstva osim Allaha Đelle Đelaluhu Đelle Đelle Šanu. Napište, šartovi la ilaha ilala. ilala. Zašto zoveš u rutu la ilaha ilala? Nemojte pisati. Zašto se to zove? Šart. Znate šta je šart u te terminologiji šarijata? Znači, uslov, da bi ti bilo primljeno. To kada neko kaže da bi ti ja ovo prodao šart je to i to da ima. Znači, ili da ja kupim od tebe kuću šart je da mogu prevesti. Znači, ako ne može prevest, nije kupio kuću. Tako isto znači, šart je znači, znači nešto što je obavezno. Ako ne bude čovjek ima ovo sedam ili po nekim učenacima osam šatova la ila ila, onda mu la ila nije ispravno ili je krnjalo. Kaže Weh ibn mu nebbi, kaže ibn mu nebbi, nebbi, to ima teško, ne, tabein, tabein, joj je tabein, nije bi jasno. Kada su ga upitali, a zar nije la ilaha ilala ključa dženneta? Elej se la ilaha ilala mi stahu dženne. Šta je odgovorio? La ilaha ilala, Muhammed Rasulullah ključa dženneta. Pa je rekao, jeste, ali svaki ključ ima svoje zubce, bez koji se ne mogu vrata otvoriti dženeta. Znači, la ila ila ima svoje zubce, bez koji ne može se otvoriti vrata dženeta. Evo je samo čvarat, jer ćeš to upojiti. Kako ćeš to nekad otvoriti, reći ovaj, ja vam držao nekom adresu, ali nisam zapisao ime, ne znam šta te prati. A ti zubci, la ilahe ilala, ključa, la ilahe ilala, jesu njegovi šartovi. Jesu la ilaha ila, ona je šartovi la ilaha, znači šartovi la ilaha. Prvi od njih je, pod jedan, hoće veli, ilm, ilm. Prvi je napište na prstici ilm, prvi šartana je ilm. Suprotno, nafil džehl, suprotno neznanju, dokaz za ovo jeste aj 19. sura Muhammed, dokaz za ovo jeste aj 19. sure Muhammed, znaj, znaj da nema. Mal hadis na ovu kaže poslanik sallallahu alihi wa sallam, ma mate, wa huwa ja'lamo la ilaha ila, ila dehala ko bude preselio, a znao da nema istica u božanstva osim Allaha Đelešanu, ući će u džene. Ko bude men mate, lahu je jalemu en la ilaha ila la dehale. Ko umrije preselio, a bude znao da nema istinskog božanstva osim Allaha Đelešanu, ve Azzele ući će u džen, dženne, dehale dženne. Dva, koji je drugi šak la ilahi, je tim zagradi ubjeđenje, suprotno sumu, mlih, suprotno šeku. Ubjeđenje suprotno šeku znači eki znati ili šek suprotno znači sumnje. Smije li čovjek sumljati u svoju akidu, nešto svoje akide? Smije li čovjek sumljati da Allah Đelešanu neće pomoć, pomoć vjernike? Kad je rekao Hakan Alejna nacru mu'menin, ja sam dužan vjernike pomoć. Smije li čovjek sumljati da će Allah Đelešanu okupiti ljude na sudnjem danu? Kada je rekao la ila ila, neštemo ila jubil kiamet, la rebe fi smije čovjek sumljati u knjigu koja je došla od Allaha Đelešanu tako Džibrila Muhammed Salson Zalik el kitabu la rejbe fi hudel muteqi Rekao je Allah Đelešanu u suri Hudurat 15. maj إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم fi sabilillah ulaike humus sadiqun pravi vjernici su samo oni pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i poslanika njegova vjeruju pa zare posle više ne sumljaju zare posle više ne sumljaju zare bore se na Allahu mecima svojim i životima svojim pa tačka mecima svojim i životima svojim oni su iskreni bore se na Allahu tačka da znači hudura reći sad div uprotno upaniš kaže Allah uzvišeni uri bejine peto maj vama umiru ila li abudullahe muhlesina a naređeno im je da samo Allahu ibadet čine, zare, a naređeno im je da samo Allahu ibadet čine, zare, da mu iskreno pazare, pazare, a u pravovjerni pazare, a u pravovjerni pazare vjeru ispovjedaju. A, pravopis, ćemo pravo, kao pravovjer, da mu iskreno zarez, kao pravovjerni zarez vjeru ispovjera, be ime, peti, aj. Četvrtu, ovo je god bio ihlas, znači, pasta, ovo god napišta ihlas, ovo sa što smo pravili treći. A sitke četva, suprotno laž, znate, prvo je sad ovo je gore bilo ihlas, a ovo je suprotno laž. Znači, to suprotno laž. Sad, a ovo je go suprotno kako laž. Ihlas. Znaš što je ihlas? Hoće mi reći kakva je podjela između Ihla ihlas rado srca, će možeš ako ihlas, kakva se treba uvijeti, zumeš? Jer ako budeš radio neko djelo da to ljudi svana, ali je tu i bade srca da budeš iskren. Ako nije u ime Allaha, onda ta druga, radiš nešto što u vezi drugog, bilo koji. A ovo dole ispode to znači iskren si u jednoj lajna ima iskreno vjeruješ u Allaha Đelešanu. Suprotno laž. Iskreno uvijek govori, a suprotno laž. Znači čovjek koji je iskren, ko se ima, zna, neće lagat. Jer poslanik nije lagu, on u ša. Nije u ša. Ište, eli flami, misli li ljudi da će biti ostavljeni. Amin. E, Hasi ben nas ojn jutra koji je kulu, amen na ovom laju. Misli li ljudi da će biti ostavljeni na miru? Ako kažu, miru ako kažu, jer amena, a da u iskušenje neće biti dovedeni. Hasi ben nasu en jutreku en jakulu amenna wa hum la juftanun. Misle li ljuda će biti ostalo kad mi vjerujemo da neće biti u iskušenje dovedeni. Vole kad fatanel lezina min kablihim Fale ja'lemen Allahu lezina sadaku Vale ja'lemen nel kaže A mi smo u iskušenje Dali drugi ajde a mi smo iskušenje dovodili oni je prije A mi smo iskušenje dovodili oni je prije njih. Zaš, zašto iskušavao ono sada ale Vele jale men Allahu lezina sadaku, da bi Allah je Đelešanu pokazao, iznio na svjetlo za čista oni koji su iskreno povjerovali i vjeruju Vali jale mendel kad i da bi ona vidjelo oni koji su slaga, lagali. Pa vidite da se kroz iskušenja, šta? Kroz iskušenja valjaju iskreni ila lažovi džihad razdvaja, borba na Allahom putu razdvaja mu'mene od muna. Znači svako iskušenje mu'men iz njega treba da izađe pobjednik, a samo munafici slabići padaju na tim iskušenjem. Peto, muhabbet, vodili on je prije njih, da bi Allah Đelešanu kazao na one koji govore istinu i na one koji laže. Ja malo uzmano onda ne, magač. Mak je sebna, Da, dobro je. Muhabbe, ljubav suprotna mržnji. Peti, znači šta? Na kome pa na kome mržnji? Suprotna mržnji. Znači da s ljubavlju prihvati islam. Sve što je islama. Korana, da prihvatiš ljubavnom riječi la ilaha illallah. Može bilo vjernik onaj koji voli kjafre više. Može bilo vjernik onaj koji više nešto voli od Allaha Ko Od poslanikstva. Ja, ja, normalno. Znači, to je ta ljubav. Čovjek mora daje ljubav prema vjernicama. Jel Allah subhanahu ta'ala kaže Muhammedu Rasulullah وَلَّذِينَ مَا هُوَ الشِّدَاءُ وَالْكُفَارُ وَرُحَمَاءُ بَيْنُ 29. majetu suri, koje suri? Ajet. Kaže Allah Đelešanu Muhammed i Allahu poslati njegovu sljednicu strost prema nevjenicima, tamilo ste među sobom. Dalje Allah Đelešanu kaže u suri Majde, Ja juhe ladina amenu, men je teda min kohan dini, fe seufe je tillahu bi qavmin, johibbuhum wa johibbunehum. E zilletin juhibbuhum wa juhibbunehum. Ezilletin على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل kaže Allah Đelešanu ovi koji vjere. Tako neko od vas svoje vjere otpane, Allah Đelešanu će dodati druge ljude koje će on voliti, on će njega voljeti. Oni će prema mu'menima biti ponizni, a prema nevjernicima pono Oni će se boriti na Allahu Đelešanu putu i ničijeg se prije koja neće boje, bojati. To je blagodat koju Allah Đelešanu daje kome on hoće. Allahu a blagodat je ne. Kaže Allah Đelešanu وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَدَّادًا يُحِبُّهُمْ يَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا شَدُّ حُبًّا لِلَّهِ Kaže ima ljudi koji su mjesto Allaha kumire prihvatili. Ljudi koji su mjesto Allaha kumire prihvatili, mire prihvatili. Vole i kao što se Allah voli. Yuhibbuhum kehubillah. Vole i kao što se Allah voli. والذين آمنوا أشد حبا لله ali vjernici još više vole, ali vjernici još više vole, ali ajde dakle, anon, šta još čovjek može, šta još čovjek može uraditi u vezi ljubavi, gdje može pogriješiti, šta još može čovjek pogriješiti? Da neku Allahovu naredbu poslanikovu da postavi zbog ovih kategorija. Kul in kjane abaukum, va ebnaukum, va ihvanukum, va zvadukum, va širetukum, وقالوا إن تركتموها وتجارة تخشون وسكن تردونها أحب إلى الله ورسوله وجهاد جهاد في سبيله فتربسوا حتى يأتي الله بأمر والله لا يهدي القوم الفاسقون Reci, ako su vam očevi vaše, sinovi vaše, familije, žene vaše, rod vaš, braća vaša, trgovačka roba za koju stavite da će prođivati kuće vaše, u kojima se ugodno osta, osjećate mili od Allaha i njegovog poslanika i borbe na Allahu putu, pričekajte feterabdasu hatta je eti Allahu bi emri, dok Allahova odredba ne dođe, Wallahu la jehdi, kao je faskin, Allah neće napraviti put put fa. Slani sa svom kada u hadisu, jedan bilježi hadis Buharija, drugi muslim, jedan je od jedne strane, drugi od Ebu Hurere, kaže, la yu'minu ehadukum hatta yuhibbe, kaže, ileje, kaže, neće niko od vas biti vijednik, dok ne bude više mene volio, nego od čega? Min validihi, veledihi, Od malih i od nas, jer ne bude gleda bude više od djeci, od imetka, od svih ljudi, znači svega na svijetu će biti pravi. Na jubnu nehatu hata jubi ale min vali vali vali i od nas jer znači. Od svega, znači sve poslanikom uhatio. Znači, u onom hadicu od Enesa radijalama koje vidjeli Buhara Rusa kaže ošetio je slavost imana, prva kategorija onaj koji više voli Allaha Đelešanu od svega, i njegovog poslanika od svega, ničem ne daje prednost nad Allahom i poslanikom. Oni su mu najpreći u životu. Razumijete? Znači, ni ženi, ni djeci, ni roditeljima, nikome. Šesti šar. Koji smo ostavili još šar? Prihvatanje, suprotno, prostavljanju, odnosno odbacivanju. Prihvatanje, suprotno, odbacivanje. Znači, to je se zove u arabskom kabu. Prihvatanje, kabu, suprotno, suprostavljanju. Innehum kanu iza kile lahum la ilahe ila Allahu jestek vjerun kaže kad im se doli su taki kad im se kaže da kilalahum la ilaha illa nema istinskog Allah, sa Allaha džalšanu oni se jestekbirun u zohole neće da prihvat kada im se govori samo je Allah nema istinskog božanstva sa Allaha džalšanu oni se zohole šta kažu je kulune i šta kažu inna letarikuna alihetina i šairim međnu zar da napustimo božanstva naša kog jednog ludog pjesnika planika nazivali naša božanstva koje kuna imna letari kuna ali hetuna da, da, da napustimo naša božanstva liša ili međnud, zbog pjesnika ludu. Sana, da napustimo naša požanstva zbog pjesnika ludu. Sedmi, ja, pokoravanje suprotno prostavljanje. Pokoravanje suprotno suprostavljanje. Ovo je prije bilo prihvatanje, sad pokoravanje suprotno suprostavljanje. Kaže Allah u suri Zumer, 54. majdu, Ve nibu ila rabbiku ve esklimu lehu min kabnije etijekum ula zabu sumela. Kaže, i povrati se gospodaru svome i pokori mu se. Povrati se gospodaru svome i pokori mu. Zove sve ljude na te ugura, zume pres četvrti. Šta Allah zašano kaže? Kul ja i bad je lezine esne hvala kusim la. Tako je tu mi rahim. Nallahi akfiru zunube džami'a innahu huval gafur rahim. Wa nibu ila rabbikum la eslimu lehu. Kaže i reci o robovi moji koji ste se prema tebi ogriješili ne gubite nadu Allahu u milost Allah će sve grijehe uprostiti na dunjalu. Allah će lešanu prašta. Prate se Allahu Đelešanu, u njemu se potpuno predaje. Šta ovo znači? Da će Allah sve ti grije na dunjalu uprostiti. A na ahiretu koji neće samo prostiti? Inna Allahe la yakra yushaka bihi wa yakra ma duna zalika li man yasha. Wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan baida. Kaže Allah dželle u 118. i 408. ajetu sure koji? Emista kaže Allah neće, oprostam se drug zapisuje, oprosti će manji grijeh kod moće o tom. Ko Allah prepiše druga daleko je daleko zaluta. O. Idemo od osme, negiranje, sve što se obožaje mimo Allaha Đelešanu. Ta inka, nekog negira, zove se inka. Negiranje svega što se obožava mimo Allaha. Kaže Allah Đelešanu u suri El Bekara 256. majetu Femen yekfur bi tagu tiva yu'min billahi فقد استمسك بالأروة فقد استمسك بالأروة الوثقال انفصام لها والله سلم عليم kaže onaj ko ne vjeruje u taguta vjeruje u Allaha onaj ko ne vjeruje u taguta vjeruje u Allaha drži se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti veza je iza veze je zare onaj ko ne vjeruje u taguta vjeruje u Allaha drži se za najčvršću vezu pa zarez koja se neće prekršćenivu kao na politici u 256. sura ili neka da aj po kući 255. aj ha momci umorili se jel aj sad ćemo inšalo kala, odmori ta utle stvara smo se to zove utla slobodni ste momci novi ciklus predavanja brat Ibrahim Delić medresa Magla i Liješnica 2012. O dobri Bože, probudite se! Put vjernika je za razumom obdarene. Portal na kojem govore samo iskreni Allahovi robovi. Oni koji su magistri i doktori u dijelima, a ne samo na papiru. Oni koji se ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a ummet krvari www.poltalk.com Soba put vjernika. Novi ciklus predavanja. Brat Ibrahim Delić. Medresa Magla i Liješnica 2012. posjetite naše web stranice www.stazomislama.com i www.spašenaskupina.com Ehlen wasahlen. Rashtra, rashtra, rashtra, rashtra, rashtra, rashtra, rashtra, rashtra, rashtra, rashtra, rashtra, imal koga umet me umet Ovdje možete slušati eminentne daje i profesore islamskih nauka kojima nije stalo do titule nego samo do islamskog znanja koji nemaju plate za svoj rad i koji ulažu vrijeme i metak da ovaj naš napaćeni narod nauče pravilnom islamskom vjerovanju. O maturam, o medresam, imam šabe sinca, je čelakat, luftaram, luftaram, to but you but you've seen a door you caught a man a crown may you suck my cream and me up to the shore and the sun may you suck my cream and me up to the shore and the sun www.paltalk.com Soba put, vijedi. Soba put, vijedi istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih mimbera www.paltalk.com Soba put vjernika